Kimsa kah capítulo. Señor Paco Timunan Manta. Cuyas hay waujipanillaycuna. Kayuanja iskay kartatañam apachimuykichik. Kay kay kartakunawanmi erikchachimuchkaykichik allin mantan kanaykichikpaj. Yuyarichik ya Dios manta ñawpaj inas pasal hinaspa salvajninchik Señorpa cikuining manta, y apostolkunapa yachachisusqaykichikta. Tukuymanta llalliqtaqa y yachaychik. Qipa Burla hamunqa, burlakuqkuna hinaspan Kuspa kupi porinjaco. Paikunam nenjako. Cristo hamunanpaq prometikorqa. Maita hamunchu? Abuelonchikunapa wañusqanmantaraqmi, tukuymapas hinakaqlla kachkan. Chainaja kachkan kai pachata unanchay mantaragmi nispa. Paikunaha manam yachaita munankuchu, siolokunaha ñawpaj tiempo mantarach jantapas nitach Dios parimarisqallanwan kaypachaqa, yakumanta rikurimusqantapas. Hinaspa, yakuwantaq rurasqa jantapas Sinchi mi kaypachaqa, chinkachisqa karqa. kunankah silokunatawan kaipachataha, Dios mi wahaychachkan ninapach. Chayninapim juicio punchaupi huchasapa runakunapa surupanja. Kuyasqa ikuna. Ichaja kaitaja amayajun chikchu. Señor paja waranja watam hupunchau hinaya. hinalla. Huk waranja watahina. Señor ham manan kunapan nisqampi hinachu demoramuchkan promesan compleytaqa. siawangmi suyasuchkan kichik, Maigannikichikpas mana chinkarunaykichikta munaspan. PAI munachkan, kuchamanta wanakuspaykichik, payman llapallaykichik SEÑOR Kichik tutayan suwa amuchkaq hinam. Chaypunchawmi KUNA TUKUNGA, hatun hapariwan. Cielopi kunapas kañasqam kanga MI y pachapas Tukuy kay kaykunapas chayna chinkanan kachkaptinqa, mayna chuyasunqom Diosta servispa kawsanaykichik. Diospa punchawnin chayamunantaya suyaychik, utjayman hamuy, nispa. Chay punchawmi silukuna ninawan kañasqa kanqa, tukuy imapas rupaywanmi chullunqa. Ñuqanchikmi ichaqa, suyachkanchik Diospa prometiwasqanchik musuq silukunatawan musuq allpata. Chaypi y tukuy Mapas allin arregloman hina rurasqa kanja. Kuyasqay jipanilla ikuna. Kaykunata suyachkaspaja, mana huchayuqñaya hinaspa mana kausai Kausaichik, aukayaipi Dios tarimusunaykichikpaq. Amayajunqaychikcho, Señorqa pacienciawanchik salvawananchikpaqmi. Chaynatam, pavlopas wawqinchik Pablopas kichik. Dios Yapayan kunapim hina. kuna kartankunapim chaykunamantaqa wakin kunaja sasa entindina Chay kunatan pisi kunawan iñiyninpi mana takiyaqkuna jiwirunku. Bibliapi wakin kajkunatapas jiwirunkum, kikillanku jipanilla ikuna. kay kunata kaykunata yashachkaspaqa, Kuidakuychikya mana runacuna, runakuna pantachisunaykichikmanta. Chaynapi jajaina sayachkaspaja ama wichiykunaykichikpaj. Asuan salvajninchik Señor Jesucristupa favorninpi wiñaspaya, aswan aswan paita ya Paitaya alabasun, uña y ikama. Amén.